Një, tre, katër, dy, një, tre, katër, dy Mirë mëngjesi të gjithë dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Edhe sot në mëngjes Ja ku jemi këtu në valët e Club FM në 100.4. Unë jam Blendi me Altinin, Mëngjesi, me Jerin, Mëngjesi gjithë. Me Oltën, Mëngjesi dhe me Lorin. Mëngjesi. Mëngjesi juve kudo që të jeni. Mhm. Shpresojmë një mëngjes i bukur. Duket sigurisht është i këndshëm. Dhe është i lezetshëm. Shpresojmë moti të na mbajë, po Olta do na informojë mhm. pak më vonë me motin. Jeri si je ti? Mirë, ngaqë erdhëm ne tani prandaj. Mm, po pra. Mm. Altini me gjithë atë mjekër, si mund të kesh ftohtë në këtë dhomë? Kam jo. përshty, përshtypjen se mjekra jote, sido që të jetë, ka një lloj ndikimi psikologjik tek njerëzit, që i bën të ndihen më ngrohtë. Edhe vetëm prezenca jote. Mua më bëhet qejfi për këtë. Po, mendoj është, është okej. Okay. Ej, eh, sa është data sot? 8? 8, 8 shtator. 2016. E ja ku jemi prapë këtu në klubin e mëngjesit. Sot meqë ra fjala do kemi do kemi ca ca italiane këtu në studio. Mm -hmm. Ti Altin uh, mund të mund të qëndrosh se është freskët dhe me mjekrën tënde bën më më ngrohtë. Me qejf e kam. Po, do jenë uh, zonja Stefani Coccola. Mhm. Mm Ishte emri. Po, që kam mirë. E zgjedhur. Po. Dhe Giusy Giusy Ferreri. Ferreri jo. jo. Ehm, po Paternostro. Që janë këto dy artiste të make-upit e të këtyre. Po Do tregoj pak më vonë, pak më shumë. Tani, më sqaroni një gjë, se po kaloja te sheshi Nënë Tereza. Mm. Para 2 minutash dhe pashë aty që këndon edhe është Fatboy Slim. O? Po. Që do këndojë domethënë. Po nuk e di se ç'do bëjë. Po aty dilte uh, Fatboy Slim në ekranin ishin këto, ishte një animacion pa. në në ekran. Mhm. Mm dhe mbas Fatboy Slim dilte Bebe Rexha. Bebe, apo kam si të. Ose Bibi Rexa. Wow, vërtet? Po tani se për Bebe ne kishim dëgjuar që do vinte. Po. Edhe e dinim. Po Fatboy Slim po vjen dhe asnjëri nuk thotë asnjë llaf. Rrezik nuk ka të famën për njerëzit. E ka luksusin të heshti. Si s'ka të famën për? S'ka. Tashi mendoj unë, po Fatboy Slim është çik më i madh. Se Bebe Rexha. Se Bebe Rexha ne po themi si sa i përket muzikës e njohjeve çka ka bërë deri tani, ka shumë më shumë përvojë. Është 53 vjeç meqë ra fjala. Po shikoj tani këtu. Mhm. Mm Ka lindur në Bromlin në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe është është në muzikë qysh prej vitit 1983, të paktën. Kështu që unë them ta dëgjojmë uh, këngën e parë sot nga Fatboy Slim. Quhet Praise You. Njëra nga më të bukurat. Shumë e bukur është. Fatboy Slim do jetë në Tiranë mbas dy ditësh, dhe asnjëri nuk flet se nuk e di, nuk tregon. Duhet ta vërtetojmë është apo jo? Po, pra. Se dhe mua më duket pak absurde. Po pak absurde. Celebrate you baby. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga fizikani Stephen Hawking dhe mm -hmm. është kjo. Mhm. Sado e vështirë që mund të duket jeta, ekziston gjithmonë diçka që mund të bëni dhe të keni sukses. Grazie Jeri. Të lutem. Unë e përsëri. Faleminderit Jeri. Të lutem Blendi. E dëgjojmë një herë tani. Sado e vështirë që mund të duket jeta, ekziston gjithmonë diçka që mund të bëni dhe të keni sukses. Okej, okay, super. Faleminderit Jeri. Dëgjoni tani Oltën me motin këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Yes. Jepi Olta. 16 gradë në këto momente, 26 do jetë maksimalja për sot dhe sot sigurisht që do pikojë. Okej. Okay. Është është një tafti bafti e e e përgjithshme. Mund të bjerë thotë ai, do të kemi vranësira të pakta e ndoshta reshje. Domethënë asnjë gjë nuk dihet me siguri. Po. Kur bie fjala te moti. Po kur thonë kështu për shkakun që moti sot do të jetë do të jetë i ndryshueshëm. Oh, ti ke përfshirë të gjitha. I ndryshueshëm sot. Po po. Sot mund të shikosh gjithfarë soj moti. Mundet po. Teknikisht edhe të bjerë borë. Sot në Sahara. Red Hot Chili Peppers miq të dashur do të këndojnë këngën e tyre. Më të re Quhet Dark Necessities Ka një intro Jo të shkurtër nga Flea me basin e vet Që vjen e forcohet E forcohet Zgjohu Zgjohu Kjo është për gjithë gjumashët Një, dy, tre Për gjithë gjumashët Jam akoma këtu Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1565, Pedro Menendez de Aviles themelon qytetin Shën Agustin në Florida. Në vitin 1888, u gjet trupi i Annie Chapman, viktimës së dytë të vrasësit serial Jack the Ripper. Në vitin 1900, një uragan i fortë kalon nëpër qytetin Galveston në Texas, duke lënë të vdekur 8000 njerëz. Në vitin 1922, Në konkursin e dytë Miss America, 16 vjeçarja Mary Campbell e Columbus, Ohio, fitoi titullin. Ajo fitoi përsëri vitin e ardhshëm dhe ishte e vetmja Miss America që rrëmben këtë çmim për 2 vite me radhë. Në vitin 1949 ndërron jetë kompozitori gjerman Richard Strauss. Në vitin 1951 u nënshkrua nga dyzet e tetë vende një traktat paqeje me Japoninë në San Francisco të Kalifornisë. Në vitin një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy, doli në treg romani Plaku dhe deti nga shkrimtari Ernest Hemingway. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një, në Uashington DC u përurua Qendra e Zhvillimit të Artit John Kennedy. Në hapje u paraqit premierja e Leonard Bernstein me titull Mass. Në vitin 1991, fiton pavarësinë ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Në vitin 2000, zyrtarisht Shqipëria i bashkohet Organizatës Botërore të Tregtisë. Në vitin 2006, këngëtarja Whitney Houston u divorcua nga Bobby Brown. Ata ishin martuar në vitin 1992. Sot është dita ndërkombëtare e shkrimit dhe këndimit, e sponsorizuar nga UNESCO. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjes, pse po flasim? Pse po flasim kështu? Është ngjitëse, mjafton të flasim njëri. Po, bra. Është është ngjitëse janë ca veprime që i bëjnë njerëzit. Mm -hmm. Për shembull, kur jeni në ndodh për shembull që ti je në stadium. Po. Dhe Nëse dikush para teje, për shembull që është në shkallët më poshtë, mm. kthehet mbrapa, fillon shikon nga mbrapa. Fillon dhe bën, që të gjithë kthehen. Asgjë s'po ndodh atje. Ndodhte për shembull me kombëtaren, luanin ata atje, ishin topi ishte aty. Mhm. Mm Baba bum, baba bum, po bëj gol. Ktheheshin ca vetë kështu ktheheshin si vetë. E linin ndeshjen. Po kurioziteti se çfarë po ndodh atje. Kurioziteti kam shumë që është një uh, është veprim instinktiv, kështu mm -hmm. njerëzor. Sepse ndoshta tek ata po mendoja, tek të lashtët tanë për shembull, Ai apo ajo që s'u kthye e hëngri. Dhe ktheheshin gjithë kur po vinin dema për shembull të këtë edhe një rishesë. Edhe pastaj është kthyer në instinkt njerëzor po po. Jo, po është e vërtetë. Mm. Shikosh 2-3 veta dhe kishin bërë një eksperiment tjetër në më duket këtë e kishin sajuar në zyrën e një mjeku. Në në zyrën e një mjeku ka gjithmonë pacientë që janë duke pritur. Kështu që janë njerëz që nuk e njohin njëri tjetrin, zakonisht është qetë atje se nuk është atmosferë shumë gazmore, kështu që është te mjeku. Mund të ketë fëmijë që qajnë, në qoftë se është pediatër. Por çfarë uh, bënin? Ëm um, kishin vënë një sinjal. Mm -hmm. Edhe dëgjohej një sinjal, bam bum, bam bum, diçka akustike. Pam. Dhe në atë moment 3-4 nga aktorët që ishin ishin uh, infiltruar, po themi mes pacientëve, mm -hmm. ngriheshin në këmbë. Mm. Kur mbaronte sinjali uleshin prapë. Edhe kjo ndodhte çdo intervale kështu pas disa minutash ndodhte prapë. Mm -hmm. Binte sinjali këta ngriheshin në këmbë. Ngriheshin në këmbë këta, edhe pastaj shikojmë që njerëzit që nuk ishin pjesë e lojës, mm -hmm. fillojnë dhe ata bëjnë si gjithë të tjerët. Oh. Binte sinjali që ata s'e kishin idenë se për çfarë ishin. Po nuk kishte asnjë sens. E megjithatë, duke, për shkak se e bënin të gjithë, mm -hmm. çoheshin edhe këta, po. dukej sikur, nëse ti nuk ngriheshe, ka diçka që ndodh. Dhe sfidoje gjithë uh, turmën atje, duke mos u ngritur në këmbë, para një sinjali akustik, po, uh, ti ishe jashtë normales, mm -hmm. dhe, dhe për këtë bashkoheshe. Thuaj pastaj që s'jemi dele, në një farë formë. Teknikisht. Po. Kjo ishte... të shkurtër nga aktualiteti para se të vazhdojmë më tutje, se po bëjmë gati edhe anagramën për ditën e sotme, do të kemi lojën e titullit të kriptuar. Mhm. Mm Shohim se ç'do ngjasë sot me atë ieri, nuk di nëse je gati. Është një uh, lojë që i ka i ka fiksuar njerëz. I ka fiksuar njerëz. Ka marrë telefon madje. Ah, oh, vërtet? Po. Por uh, dje Merre me, me nuhatje aktoriale, Lori Nuk okay, disha okay, në rregull Atëherë, vazhdojmë mm, Ma hidh pak librin e historisë Hop Bam Ma os më ra nga duart Kjo ishte gjitha Pa po. Edhe ishte historia ime përmes gishtave mm -hmm. Tra le dita Kush e ka kënduar atë këngë më Të gjithë. Edhe edhe e gjëja që ne bëmë gabim dje miq të dashur meqë ishte hera e parë që mm. bëhej loja është se në momentin kur shpallet se cila është kënga, po, luhet kënga. Po, normalisht. Duhet të kishim dëgjuar nëse luajtën. Nga Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, se kjo ishte kënga dje. Mm. Kështu që ne do të bëjmë të njëjtën gjë, sot do aktrojmë për 2-3 sekonda ndoshta. Një një situatë të vogël, e cila duhet na bëjë që të mendojmë për titullin e një kënge të njohur. Cilën me gjasa ne e dimë. Mhm. Mm Okej, okay, po kjo do jetë mbas pak. Kështu që le të bëjmë pyetjen nga aktualiteti, vazhdojmë me muzikë tani. Edhe do doja të ishte Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita, meqë meqë meqë Dhe kur të gjendet herës tjetër duhet të do të jemi të vëmendshëm që ta luajmë, ta luajmë, ta luajmë këngën. Atëherë, pyetja nga aktualiteti miq të dashur është kjo. Gati? Gati. Koncesioni për mirëmbajtjen e rrugës Durrës Kukës i dhënë nga qeveria shqiptare para se të dorëhiqej ministri i transporteve Haxhinasto tek një konsorcium turk është anulluar. Edhe tani mm -hmm. kontratën për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit e merr një konsorcium tjetër. I kësaj komësie. Mm -hmm. Pra e sa konsorciumet mund të kenë komësi. 0-6-9-20-70-2-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-20-70-2-22 Miq të dashur kjo ishte kënga me titullin e kriptuar për ditën e djeshme O, oh, sa i gjatë që i ka sot është pak i gjatë Jeri Do ta shkruaj Por, uh, mos u mërzit mm -hmm. Do të jetë e bukur dhe sfiduese Le ta hedhim edhe për sot anagramën miq të dashur Në klubin e mëngjesit Anagrama Në klubin e mëngjesit Atëherë mm. Për sot anagrama është Trimni Master Trimni Master Mm. T R I M N I M A S T E R. Gjithë e dinë se çfarë është një master. Një farë mënyre është trimni. Të bësh një master. Olta ka bërë një master, po Olta? Po. Trimni ke bërë. Ç'e pyet? T R I M N I M A S T E R. Trimni Master. Ti ti rim. Mhm. Mhm. Mendova diçka por jo. Mendova diçka, mm. por jo. Jeri unë kam uh, dy këshilla për ty. Tam. Po. Mos u nxito. Mos u gabo. Mos u gabo. Kujdes. Çfarë fitojnë Olta me këtë? Një orë nga Premium Watches. Okej, okay, ç'tju them unë për një orë nga Premium Watches miq të dashur. Kush vjen i pari në 069 20 70 222 është numri ynë? 0 69 20 70 222 do të fitojë anagramën. Josh Turner do të vijë tani, kjo quhet Your Man në klubin e mëngjesit. Ora është 7 e 34. Pak atmosferë country tani në radion tuaj. Mirëmëngjesi gjithëve juve që jeni në trafikun. Po thonë të çmendur, të çmendur fare. të krye qytetit në fakt unë bëra dje dhe është i çmendur po ha. i dal mend oh turn the lights down low and put some music on that's soft and slow and baby we ain't got no place to go Dhe numri i telefonit ku mund të na shkruani është 069 20 70 222 069 20 70 222. Mund të na shkruani një mesazh atje? Mhm. Mm mund të na telefononi në 2235014 me 04 po, përpara. Po. Po. Tani çfarë ndodh është uh, bllokimi i sheshit Skënderbej që është bllokuar. Po. Ë, uh, mu tek xhamia, kam përshtypjen deri te xhamia shkohet? Po, dhe pastaj. Apo deri tek bashkia shkohet? Deri te xhamia dhe pastaj kthehesh për të marrë mbrapa te Operës. Domethënë ok, mund të kthehesh andaj. Po, po aty kthehesh. Andaj kthehesh dhe kthehesh nga mbrapa pallatit të kulturës? Mm -hmm. Po pastaj ku del? Pastaj mund të dalësh në krah 15 katëshit nëse duhet të Nga mbrapa 15 katëshit po. prap. Po. po jo nga përpara 15 katëshit. Del para para hotel Tiranës. Unë përpara. Para hotel Tiranës s'i bie të dalësh. Domethënë vetëm vjen vërdall pallatit të kulturës. Vetëm vjen po. vërdall pallatit të kulturës. Po nga rruga e Durrësit del prap? Nga bulevardi Zogu i parë, mm. lidhesh prap? Ëh, deri tani? Po, lidhesh akoma. Besoj po. Po mirë, ku është bllokimi? Është thjesht pjesa përpara teatrit kombëtar. Që s'kalon para pallatit të kulturës, po mm. kalon ose pallatit të operas dhe baletit. Si të duash ti. Ëh, po është bllokuar ajo pjesa aty. Vetëm aq. Mhm. Po mirë, ka akoma qarkullim. Ka një e vogël në krah të 15 katëshit, por që prapë ti mund të kalosh, por bëhet i vështirë kalimi. Dhe kaq shkaktoi mm -hmm. Të gjitha ato që në ndjesë e parë kishte kronika lajmesh në televizion, ë uh, artikuj gazetash për këtë. Zakonisht nga këtu në shtëpi, domethënë 20 mm. minuta më shkon dhe maksimumi mm. rruga. Nga këtu deri ku? Deri deri te Don Bosko. Deri te Don Bosko. 20 minuta nga nga bulevardi mm. Dëshmorët e Kombit. Po duke. Nga kryeministria ku je ti zakonisht? Nga kryeministria. Mhm. Tek orët e qeta. Po. 20 minuta kurse ti? 45 minuta. Wow. Wow. Ne kemi shumë kohë për veten Altin, mund ta mund të shikosh. Eh. A un them që njerëzit çfarë mund të bëjnë është që, që të fillojnë të marrin hobi të reja, për shembull që mund t'i praktikojnë ndërkohë që janë edhe t'i zhvillojnë. Mund të po. fillosh të mësosh një gjuhë të huaj për shembull. Po, mund të mm. fillosh të bësh triko. Po, pse jo? Mbaj lart timonin, mbaj dorën lart. Ti e duksh. Në atë mënyrë, në atë mënyrë nuk ka. Po ka, domethënë ka gjëra që mund të mund të bësh. Edhe Çka gjëja më e mirë është mos bësh parakalime të gabuara, se ndodh edhe kjo pjesë që Po parakalosh për një gjë se njerëzit. Nuk durojnë apo se bëhet edhe uh, një bllokim i mm. tillë kur makinat tentojnë të ikin të gjithë të parë. Është vërtet. Po shikoj diçka, Ëh, shiko, një një njujorkez që një gazetar nga New York Times që pati ardhur në Tiranë e bëri një artikull për Tiranën, vetëm për Tiranën. Mm -hmm. Para disa muajsh, ishte më duket në maj. Ëh, uh, artikulli ishte interesant dhe dhe kapte këtë, thoshte filozofia e të ngarit të makinës në Shqipëri është Nëse shikon hapësirë bosh, mbushe. Edhe ti e shikon më shumë, edhe ku e shikon këtë? Je duke ardhur në semafor dhe janë janë dy rreshta me makina. Mm -hmm. Ti do shkosh gjithmonë aty ku ka ku ka vrimë, si i thua, ku ka më pak makina. Edhe kur je duke ecur, nëse shikon një hapësirë po mbushe, nuk ka rëndësi, vetëm mbushe. Hajde futu atje? Edhe po ta mendosh ai e kishte kap fiks është është ajo që ndodh. Njerëzit po panë hapësirë me makinë, do do futen me makinë mm. atje. Që është është bosh. Është apo s'është korsia e tyre, është apo s'është e po, po. lejuar, s'ka rëndësi. Tani, ë Kjo është situata. Këtë mendoj se se do, po e di çfarë ishte shumë e keqe? nuk e nuk e dija që ishte kaq keq. Por dje po shikoja një grafik informuese amerikane lidhje me këtë. Në lidhje me të ndenjurit pa lëvizur me makinë. Kur e ke makinën ndezur, edhe duke pritur një shok për shembull që të vi. Mm -hmm. Apo në semafor. Në 1 minutë makina harxhon aq sa harxhon duke ecur 1 milje. Wow. Që do të thotë 1.6 kilometra. Wow. Në një minut ndenjur në vend, makina harxhon sa ç'do të harxhonte edhe një herë. Nëse do të ecte 1 milje, 1.6 kilometra. Shumë. Do thotë nëse makina rri 2 minuta, do të ishte sa 2 milje, që i thonë 3.2 kilometra rrugë, që nuk janë shumë shumë po themi, po nuk janë pak. Po. Kështu që sugjerimi 20 minuta më tepër që kanë ndenjur mund të shkonte deri në Durrës. Absolutisht. Po. Sugjerimi i këtyre ë uh, është që fike, nëse je duke pritur po, më shumë se 10 sekonda, mm -hmm. është gjynah që ta lësh makinën ndezur për xhepin tënd, për ndotjen pastaj që shkakton është është njësoj sikur je duke ecur, mm -hmm. nuk e shikon atë me sy, nuk kuptohet as kollaj, por është aty. Kështu që gjithë këto makina të ndenjura në trafik, të ngecura për, po them, jo 1 minutë, 2 minuta, po orë, orë të tëra mendo çfarë harxhimi është. nga ana ekonomike, mm. karburantit mm. edhe që, skandal. E ajrit. Se ajri nëse do shëndet, do të kesh ajër. Nëse do që të kesh shëndet keq, krijo të rëndë. Do të ajrin, do të ajrin edhe gjysma ikin si sot populli për dhjamë qeni. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani Hymn for the weekend nga Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hej miq, dua t'ju kujtoj se anagrama për ditën e sotme në klubin e mëngjesit është uh, Trimni Master. Master. Mm -hmm. Trimni Master, jo Trimni Bachelor. është uh, Trimni Master, miq të dashur, e ndoshta ndoshta është Trimni Master shkencor. Po nuk i dihet. Kujdes. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-20-70-222 Luajmë për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches I pari prej jush që do të vijë me përgjigjen e saktë të anagramës Trimni Master ai që do të rivendosë gërmat që t'i japë kuptim Kësaj fjale ai apo ajo mm -hmm. Do t'jetë fitues. Do t'jetë fitues Kaq e thjeshtë është. Po. Ndërkohë kemi fitues Olta? Po, për pyetjen e parë është Nigela dhe ka thënë kombësi shqiptare fiton dy bileta për në Cineplex 770. Kombësi shqiptare, domethënë. Bravo. Ai është një konsorcium, një mm. grup kompanish që janë kompani shqiptare. Kjo është ideja. Mm. Okej, okay, në rregull, është përgjigja e saktë, bravo. Bravo Nigela. Ça ishte edhe një herë Ori dhurata? Dy bileta për në Cineplex. Mhm. Mm. Mm. Mm. Lingot fetare këto. Apo jo. Tiriririri. Ehm, në klubin e mëngjesit miq të dashur do të do të mbas pak do të kemi edhe një këngë tjetër në lojën tonë të re të titullit të kriptuar, që funksionon kështu për ju që na bashkoni sot. Ë uh, do të bëjmë një pjesë shumë të shkurtër të dramatizuar, e cila do duhet t'na bëjë të mendojmë për titullin e një kënge Shumë të njohur. Tani dilema që ne kemi, unë dhe Altini, është se cila do jetë se përfundimisht kësaj loje të re. Mm. Do t'i bëjmë edhe një intro Tam. të vetën, muzikën e saj për që të hyjë. Por ne nuk dim se cila do të ishte A mund t'i bëjmë njerëzit që mund t'i pyesim njerëzit? Mund t'i pyesim. Mund t'i po kot. Mendoj që kot, jo se do të marrim më shumë. Ëh, nëse është ashtu, po mund t'i pyesim. Gjeni këtë për shembull. Kjo mund të ishte një. Sepse është titulli i kriptuar Eri. Mirë se vini në titullin e kriptuar në radion Club FM, çdo mëngjes në klubin e mëngjesit. Titulli i një kënge vjen i dramatizuar. E ju duhet ta zbuloni se cili është. Kam përshtypjen se kjo të shpërqendron fare. Të shpërqendron, nuk e do kështu. Okej, okay, mirë. Kjo është pak energjike Eri, po mendova, mm. ndoshta njerëzit kanë nevojë për zgjim edhe të përfshihen. Kemi këtë për shembull që është më klasike. Mm. Po nuk e di nëse. Titulli i kriptuar në klubin e mëngjesit. Mua kjo më pëlqen. A të pëlqen? Mhm. Mm Olta ti për kë je deri tani? Dhe e para e mirë ishte, po kjo e dyta sikur është më Sikur të mbledh më shumë. Të mbledh më shumë. Ngrije pak Tin? Ok, kjo është Palladio Palladio Kemi këtë për shembull, pastaj që mund të bëjmë, uh, mund të bëjmë diçka mm. që është tjetër fare mm. Ëm uh, kjo është nga Trans Trans Siberian Orchestra. Okej. Okay. Ajo që fillon më misterioshme. Titulli i kriptuar. Uar, uar, uar. Fryner. Normalisht duan. Didi didi. Ha? Mund të ishte kjo? Patjetër. Sa është kjo është? Titulli kriptuar. Mund të ishte kjo. Unë votoj për këtë. Okej, okay, mirë shohim se çfarë doni. Chandelier nga Sia nuk ka nevojë për votat tona, miq të dashur, është një super hit. Tani në Club FM në 104. ë uh, një tingull tjetër i cili do të na çojë tek një titull kënge. Mhm. Mm në klubin e mëngjesit. Pra kemi një tingull misterioz që do të na çojë. Jo, nuk është një tingull misterioz, është loja e mm -hmm. okay. mund të jetë e aktruar, siç ndodhi dje. Por mund të jetë. Mund të jetë me batut, mund të jetë edhe pa, mund të jetë pa batut fare, mund të jetë vetëm me tingull. Por është një këngë e njohur. Bjeri pra. E një sekond Se doja që t'i mm. bija Doja t'i bija pak uh, Kësaj në fillim Si për ta futur në Transin e vet Tani loja është e re Do dëgjoni një tingull Dje ishte Gianluca Grignani me La mia storia tra le dita. Sot akoma nuk e dim se çfarë do të jetë. Po ju them kënga është e njohur. Vetëm se duhet t'i lidhni gjërat. Çfarë do të fitojë ai që do të fitojë Olta? Do ta nisim me një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit Olta. Të lutem. Gati Eri? Gati. Atëherë. Do të vë tingullin. Dëgjoje me vëmendje. E di që shkonim bashkë. Po shkojmë bashkë. Jo, mund ta thuash. Mund ta thuash? Po, unë mendova që ishte Scream. Scream. Mm. Mm. Është më specifike se aq. Okej. Okay. Scream është është Jo keq, jo keq. Scream nga kush? Se Scream ka më shumë se një. Po nga Michael Jackson. Nga Michael Jackson. Mm. Jo. Nuk është Scream nga Michael Jackson. 0 6 9 20 7 12 2 Kjo është loja e titullit të kriptuar. Zero gjashtë dhe në njëzet, shtatëdhjetë, dy dy dy 21 Pilots, mishë dashër tani do të këndojnë Stressed Out Nëse e dini, shkruani 069 20 70 222 është një këngë e e njohur e një artisti ndërkombëtar And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën, edhe Lorin, jemi gjithë bashkë çdo mëngjes me juve. Kudo që jeni, nuk e dim se ç'po bëni në trafik në këto momente. Por uh, po por nëse doni të na bashkoheni, ëh? Mm? Eh? Po shkulim flokët tua. Po mm. mendoj që. Mund të po. ishte për shembull në vend që të shkulim flokët, mund të mësoni miq të dashur një krehje të re. Pa. Po dini mund të mësoni nga këto uh, thurjet afrikane, po thon këto po, gërshetat e bukur. Po gërsheta u. Po tu fatuva. Je që je në trafik atje. Ne këto po mendojmë për sot, duam uh, duam ide të gjërave që mund të mund të bëheshin në trafik ndërsa ke ngecur. Je që je, Mm. Do të kalojnë orë të tëra. E shfrytëzon kohën më mirë. Po, edhe mos e mendo për sot, se sot mund të jetë vetëm 40 minuta, po themi 1 orë, 1 orë e gjysmë. Po, është për ditë kjo punë. Po t'i mbledhësh. Në një vit i thonë që mund të kalosh, mund të kalosh një dy javë në makinë. Po. po, më gjatë se në Parga. je je në mëngjes atje. Kështu që ë uh, mendo për një gjë që ta kthesh atë kohën në makinë në kohë produktive. Mm. Mësimi i kinezçes Mësimi i frëngjishtes, loja e ping-pongut, po ndonjë mund të ishte një gjë tjetër për shembull? Duke shkruar në Viber për shembull. Po. Po duke shkruar një mund të shkruash në Viber, po kjo. Kjo është. Kjo e kalon kohën? Po. Olta. Sa bukur. Uh, mund të marrësh një libër larg qoftë, lexosh ndonjë gjë. Edhe Po diçka duhet bërë në trafik. Lash rrobat, të ngrohësh. Po. po. Në makinë. Ato mbase se mund të do të ta bësh. Mirë mund bëjnë detyrat për shembull. Po. Po për shembull kur e merr fëmijën se është e njëjta gjë edhe mbasdite. Kur e merr fëmijën nga shkolla deri në shtëpi do t'i ketë bërë detyrat. Të paktën në dy lëndë duhet t'i ketë mbyllur. Vjen në shtëpi pastaj zotnia, e kupton fëmija ka bërë detyrat. Le të luajë. Po, po, po, po shikoj filma. Le të luajë, le të ndërtojë ndonjë gjë, le të shikojë edhe ndonjë film të jo. Në shtëpi ai duhet të flejë. Vetëm vonë. Po mirë. Ti e ke kaluar. Në fillim do ta lash, se është djersitur se ka qenë në makinë për. Është stresuar për më tepër. Po këto janë gjëra që mund të bëni në makinë miq të dashur sot mëngjes. Na interesojnë. Çfarë bën ti në makinë Altin? Kur ke kohë të lirë për shembull. Unë vetëm jam, por duhet të kem një njeri që të kujdeset aty se vetëm s'bën dot gjë. Niset ai tjetri e kupton ti e pe, po ka hapësirë bosh të futet. Ti thua duhet të kesh një njeri që të shikojë për ty apo Po, shikoj ose ta mbaj me mua vetë. Jo. Ose shikim apo shikim ne bën veti. Kapiteni jam unë. Edhe e di çfarë? Edhe në makinë mban e mban këmbën si kapiteni Morgan. Po t'shikosh shishet e rumit Captain Morgan. Mm. Kapiteni Morgan një këmbë ka mbi fuçi. Da. Edhe rri kshu. Edhe ata që dehen duke pirë rum, Në ora 2 mëngjesit fillojnë ngrejnë ata këmbën. E kanë si, si rregull. Nqoftëse shikon dikë që mban këmbën kështu, ka pir rum. po e kemi uh, kemi lojë miq të dashur. Kemi një lojë uh, me me një tingull misterioz i cili duhet na të çojë tek titulli i kriptuar i një kënge. Kujdes, kjo lojë quhet titullin e këngës. Titulli i kriptuar. Jo mm. tek, jo tek grupi, jo tek grupi, uh, ka të bëjë me titullin e këngës. Ndërkohë, para se ta luaj edhe një herë atë kript, dua që Olta t'jap fituesin e anagramës jo pak të vështirë për sot. Goxha e vështirë. Dhe ta japi urgjentisht. të përzgjedhura të programit, kështu që janë atje thjesht për të mbajtur shoqërinë në U kris pak Altini, u ça. Ka një grup, ka një grup njerëzish jo të vogël që punojnë të shtunave. Okej, okay, uh, ky është tani tingulli që na çon tek uh, titulli i kriptuar. Kujdes. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy. Nuk e di se i shpejto, është kur fleti ieri i shpeshtohet kriminali. Më tërbua tani. Mori kot. 0692070222 0692070222 cili është titulli i këngës miq të dashur? Cila është kënga pra? Është këngë e njohur. Ne e kemi luajtur në Radio Club FM këtë mhm. këngë. Është vërtet. Jo pak. Ka qenë një hit. Këngë mua më pëlqen si këngë. Mhm. Mm mhm. Mm e bukur është. Kemi bërë. Do të them që kemi qenë ndër të parët që kemi luajtur. Po, mund të kemi qenë. Dikur ashtu ishte. Luanim shpejt. Tani luajmë më vonë. Po gjithsesi, ëm um, Kjo është, kjo është çfarë kemi tani për uh, titullin uh, Ti e ke gati zërin? Gati. Se unë dua që të luajmë një këngë pastaj nga Izzy Bizu. Po fillimisht zëri miq të dashur ky është personazhi që Altini ka përgjumur për sot. Ai që qeveris keq ndëshkohet me votë dhe largohet në opozitë. Ora tani 8:30 minuta un jam Blendi këtu me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Në valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Tani Olta çfarë na thon në lidhje me lojrat që kemi? Kemi të thënë mistere. Po, për shembull për zërin më thon që është Kreshnik Spahiu, no. Dashamir Shehi, mm-hmm. no. Lulzim Basha, jo. Ilir Meta, jo. Spartak Ngjela, jo. Edi Paloka. I kanë marrë me radhë. Mm. Nuk është politikan. A mund ta luajmë edhe një herë tjetër? Po, mund ta luajmë edhe një herë tjetër. Megjithë, shiko, duhet na fusësh pak në këtë Altin. Na na na josh pak na na Po ja. Na hidh ndonjë gjë. Po pra thashë nuk është politikan dhe kjo i ashtu gjërat. Kjo i ashtu, miq të dashur i bën ashtu politikanët. Një kastë të madhe njerëzish. Atëherë, kujdes. Mund të jetë kushdo. Po. Ai që qeveris keq ndëshkohet me votë dhe largohet në opozitë. Por nuk është politikan ky që thotë këtë. Mm. Ideja kushdo nuk mund të jetë. Është gazetar, është gazetar. Po. Është analist, analist gazetar, jo analist. Jo analist gazetar, miq të dashur, që thotë se ai që qeveris keq duhet ndëshkohet me votë. Mm. Edhe një herë, të lutem. Ai që qeveris keq ndëshkohet me votë dhe largohet në opozitë. Dëgjoje edhe një. Ai që qeveris keq ndëshkohet me votë dhe largohet në opozitë. Oh, e kush është? Keni faj se mund të bëj një pyetje lokat lokat. Po bëj dy Loris ka urdhëro lokacionin, do të thuash fjalën lokacionin duke i thënë. Jo, jo, si ishte, ishte lokative, po. Lokative? Mbase është një neologjizëm. Çfarë është kjo lokative? Akoma më keq. Lori, le të bëjmë një pyetje loka. Lori se lokative nuk nuk di se ç'do me thënë. Është opozitar si analist aty. Një analist jo, është gazetar Lori. E para nuk është analist. Është gazetar tha. Është gazetar moderator. O sa ju kanë ndihmuar. Gazetar, gazetar moderator. Që shpesh, moderatorët me gishta. Që shpesh jep dhe opinionin e tij, por jo analist. Domethënë nuk del. Hmm. Jo Kresh. Kuptohet që një mendim i tij mund të kalojë dhe në analizë, por nuk është analist. Është më i miri. Se di mo Lori 069 20 70 222 Miq të dashur, kush është ky burrë? Që Altini ka zgjedhur sot një gazetar jo analist Dhe moderator Dhe moderator Apo jo, kështu the Po, ka një emision të tijin mm. A mund ta dëgjojmë edhe njëherë, të lutem? Patjetër Shumë e thjeshtë është Ai që qeveris keq, ndëshkohet me votë dhe largohet në opozitë Ka një gjë që më ngjan me njërin më pas. 069 20 70 222. Mirë, do lidhemi me Eldin tani miq të dashur, i cili do na informojë mbi situatën në trafik në kryeqytet. Unë jam gati për të dëgjuar prej tij tani. Ule pak uh, zërin lutem në radio. Kryetarit të bashkisë, sepse kishte shumë kohë përpara që mund të kohën e gushtit, periudhën e verës që mund ta shfrytëzonte për këtë punë, ndërkohë që uh, gjithë pa filluar shkollat Blendi, imagjino kur fillojnë dhe shkollat çfarë kaosi do jetë. Uh, ndërkohë që ne paguajmë taksat të paktën një udhëtim nga sheshi Wilson për te spitalet Blendi duhet paktën 1 orë 30 minuta me përshkruar dje nga sheshi Wilson deri te spitali infektiv 1 orë 30 minuta. Ndërkohë që një urgjencë mund të jetë më në nevojë, një ambulancë mund të kërkojë një një zjarrfikëse, por nuk ka, nuk ka zgjidhje, domethënë për mendimin tim është një kaos i vërtetë. Po mirë, më, po- bllokimi i djeshëm për të qenë korrekt, bllokimi i djeshëm ka qenë vetëm në fakt devijim i nuk kanë kaluar para pallatit po, kulturës, kanë po, kaluar pas pallatit kulturës. Bulevardit Zogu i Parë duhet marrësh djathas, mm -hmm. tek xhamia, dalësh tek nëntëkatëshet, E përgjithshme, në vijën e përgjithshme kemi trafik, të paktën unë po kaloj tek rruga Don Bosko, të dy krahët janë me ngarkesë, rruga e Durrësit si aks kryesor ka probleme, duke filluar nga autostrada drejt rrethullimit Zogu i Zi ka lëvizje të avashtë, po e njëjta gjendje është tek rruga e Kavajës, lëvizja Kombinat qendër, pallati me shigjeta, kryqëzimi i 21 Dhjetorit drejt qendrës është me trafik. Ndërkohë që është e qarkullueshme rruga e Elbasanit, por normalisht edhe asaj do t'i bjerë barra e trafikut, sepse normalisht mjetet do të devijojnë tek rruga e Elbasanit për t'u lidhur ndaç me pjesën e Unazës, ose ndaç me pjesën për të vazhduar drejt sheshit Bush drejt Nëntëkatësheve. Kështu që besoj që gjithë këto ditët do kemi probleme me trafikun. Faleminderit! Kam një mesazh, cilin dua që ti mbi gjithë njerëzit e tjerë ta ta dëgjosh me me vëmendje. Okej. Sepse ti ke para më shumë nga ne dhe ndoshta të duhet të duhet më shumë, por uh, mesazhi ka të bëjë me Bankën e Bashkuar të Shqipërisë, e cila ka aksioner Kryesor Bankën Islamike për Zhvillim, që kuotohet në tregje ndërkombëtare për nivelin më të lartë garancisë dhe të qëndrueshmërisë financiare. Banka e Shqipërisë e Bashkuar është në fakt Banka e Bashkuar e Shqipërisë me kujdesin maksimal ndaj klientit ofron produktet e depozitave, transfertave të këmbime valutore të financimit, si dhe shumë shërbime të reja e të tjera. Në çdo kërkesë dhe nevojë specifike jeni të lutur që drejtoheni tek degët e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë në Tiranë, në Durrës, në Fier dhe në Shkodër apo në faqen zyrtare në internet që është uba.com.al. Banka e Bashkuar e Shqipërisë. Fitim dhe siguri për ju. Ky është mesazhi që kisha për ty. Faleminderit Blendi. Mbaje mend. E mbajta. Keane tani këndon Everybody's changing and I just stay the same down wow wow. Jeri, ça bën ti me gjithë zemër? Ka gjëra që i bën me gjithë zemër? Pothuajse të gjitha. Pothuajse të gjitha. Mendo një, po dua dua një të ma tregosh pas pak. Tani është 8:38 ju jeni me Club FM. Eh, 8:41 minuta miq të dashur në klubin e mëngjesit këtu e kemi përmendur disa herë, eh, edhe si e mbani mend kemi patur edhe si temë, eh, temë në emision. Për shkakun që të bësh diçka, mm. e ta bësh atë me gjithë pasionin tënd, me gjithë me gjithë zemër, me me gjithë dashurinë, me gjithë dashurinë, me gjithë ku ti un, eh, mm. gjithë gjënë që që do. Edhe është është është fatkeqësisht e rrallë ta gjesh tani Ndoshta kjo e bën edhe më të çmuar, po unë do të doja të shikoja më shumë si kjo. Qoftë edhe tek një po them njëri që merret me me bujqësi apo me me ushqime, bën bulmet, bën apo ai që bën mjaltin. Që thotë ky është mjalti që kam bërë unë dhe unë e kam bërë me gjithë zemër dhe jam krenar ta shes. Në vend që ta përziej me sheqer të djegur. Atë që unë bëj. E rrallë, por ndodh. Më kupton se çfarë dua të them? Të kesh krenari, të kesh kesh pasion për atë që bën edhe ta bësh më të mirën e mundshme. Më ndoshta nuk do jetë perfekt. Po do jetë do jetë më mirë. Nuk asgjë s'është perfekt, ëh, por do jetë një gjë shumë e mirë në krahasim me të tjerat. Altin çfarë bën ti për shkakun? Që e ke kështu, atë e ke me me gjithë zemër se Jeri do ta thot. Do ta pyes dy herë. Ke një gjë ti? Po un gjitha punët që bëj bëj me zemër, edhe këtë e bëj me shumë zemër. Mm. Olta unë di që ha fiq me zemër. Po po. Ma di që rroj dhe ha me zemër. Pastaj mm -hmm. dashuroj me zemër, domethënë, mm. kjo është për prapë shumë e rëndësishme. Kur dashuron dikë? Po. Kjo është shumë mirë, po jam i sigurt këtë ka dhe Jeri. Apo jo, apo po ti da, dashuron po jo me gjithë. jo me gjithë, më nuk po, mund. Ka sa që me të gjithë. ka sa që kanë interesa të tjera, kupton? E di. Bravo Altin. Po. Dhe po, interesi i tyre vetëm është fiku. Vetëm fiq do mund ta ha. Ja, un bëj këtë program e bëj me gjithë zemër. Këtë këtë programin këtu. Ëm, ehm, klubin e mëngjesit. Radion. Dhe jo vetëm. Në përgjithësi. Në zgjohem pa zemër, po pastaj. Pastaj të vjen rrugës pastaj. Të vjen rrugës. Po është mirë që të kesh diçka. Të kesh diçka që është jo është mirë, por është e nevojshme. 7 vjetësh Olta, ti duhet ta kuptosh që është mirë të kesh diçka që ta bësh me zemër. Me zemër, po. Me po, gjithë. Po nuk e kuptove ti tani Olta, ke probleme serioze. Olta s'ka probleme serioze. Kam 3 vjet Kam gjashtë vjet që e kam kuptuar Altin po. Oltës i ka rënë i ka rënë pak bixha. Bixha që të bëj të keqen këtu në thonjza në emision edhe. Për tro. Që të bëhet ndonjëherë shënjestër. Po le ta themi, edhe në, kur të ngacmoj Olta, edhe kur mundohem të torturoj. E bëj me zemër. Ah, po çfarë lidhje ka? Sepse në në Adventure of a Lifetime, në video, Animals nga Po, Cool. vetëm video mund. Jo. në video ka majmunë, prandaj nga që luajnë ata majmunë. ndoshta. Po, të gjitha këngët që kanë pas majmunë si. Shiko, duket. ë Nuk ajo po që flasim për video, po ne po flasim për kërkojmë titullin. Titullin. Titulli i këngës miq të dashur, mund të imagjinoni që kënga nuk ka video fare për shembull. Mhm. Edhe nëse ka. Nuk na duhet fare, ka apo s'ka apo çfarë shfaqet në video. Tan. Na duhet vetëm titulli i këngës. Dhe titulli i këngës që ne kërkojmë dhe është një këngë e njohur, është shumë e bukur. Vjen përmes këtyre tingujve që po dëgjoni. Betty Who I love you always forever. Miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:54 minuta. Koha që të uh, shohim bashkë me Oltën nëse ia kemi dalë, që të kemi një fitues, qoftë për uh, për zërin po. Zërin e përgjumur për ditën e sotme, qoftë edhe pastaj për uh, titullin e kriptuar. Kujdes. Për titullin e kriptuar s'ta them dot. Se për zërin e Blendi pra, Fevziu. Është Blendi Fevziu. Është mhm. saktë. Mm. Ai që qeveris keq ndëshkohet me votë dhe largohet në opozitë. Sonila është fituese 862 numri numri, fiton një dhuratë nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Le të themi që ashtu do duhet të ishte. A dash? Mm. Po? Mm. Mirë, bravo i qoftë. E kanë dalluar Fevziun. A dallohej fare Fevziu? Fare. Ah. Po, logjika është e drejtë. Është shumë logjikë e mirë. Mm -hmm. Kush ka thënë Roar nga Katy Perry? Viktori. Bravo Viktor. Por nuk është sa. Viktori e e di çfarë? Viktor? Pak larg. Jo, nuk është larg. Është më afër nga të gjithë, mendoj unë. Në logjikë është është 100% i saktë. Ai ka thënë Roar si ulërima. Mhm. Mm -hmm. Sepse dëgjohen ulërima. Po. Por Ne nuk po kërkojmë ulërima. Në këtë rast jo, mund të ishte. Po mund të ishte. Kërkojmë titullin e një kënge të njohur nga një artist ndërkombëtar, shumë i famshëm. Artist. Nga një artist, po. Jo ndihmon kjo. Pastaj kjo nuk ka lidhje me ulërimën. Në në vetvete tingullin. Jo, nuk ka. Mm. Po. Është një ulërimë. T'i ndihmojmë një çik. Jo, nuk do të ndihmojmë. Jo. Nuk do të ndihmojmë. Se çfarë uh, loje është ajo e titulli kriptik? Do të ndihmosh ti. Po. Nxiti me dhurata. Kemi një dhuratë nga ë uh, Spitali Amerikan, që është kontrolli i plotë mjekësor dhe do t'ju japim edhe. Dhe do ta festojmë me dy shishe verë nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Durrës. Bravo Olta. Për këtë miq të dashur. Mm, mm, mm. Për të fituar Dalim mirë me shëndet Nëse gjeni titullin e këngës Që jemi duke Duke kërkuar në mënyrë Audiofile Me këta tinguj Nëse gjeni titullin e këngës fitoni Edhe kontrollin tek spitali Amerikan Por gjithashtu fitoni Edhe dy shishe Verë nga kantina e verës Skënderbeu Falas për ju Edhe shëndet, edhe shëndet, gëzuar. Edhe gëzuar për shëndetin. Bad Company në klubin e mëngjesit. Lajmet me Jonën në orën 9 janë vetëm pas 3 minutash. Club FM. Nuk e di. Po them një dramatizim i vogël, mm -hmm. një bisedë, një situatë që na çon tek tingu, tek titulli i një kënge. Tani këtu po dëgjojmë tinguj që nëse do t'i interpretonim drejt, do të na jepnin titullin e një kënge që ka qenë e njohur Këto vitet e fundit nga një artist 2 vitesh, mos gaboj. 2-3 vitesh po. Mm. Nga një artist shumë i njohur me shumë famë, e shumë sukses ndërkombëtar. Ai ka një këngë që në titull ka pikërisht këtë. Cila është kënga? Zero so a kemi thënë. Po, nuk është scream, nuk është roar. Mhm. Nuk është earth song. Mm -mm. Nuk është Nuk është Clint Eastwood Nga Gorillaz mm -mm. Wow Kujdes është detyra juaj, jo jona Tani që ta gjeni Keni përfituar dy shishe Nga kantina e verës Skënderbeu Dhe uh, një kontroll të plotë mjekësor në spitalin Amerikan I tëri falas I tërë kontrolli mjekësor është falas mm -hmm. Për ty Si fitues Ose mund të jetë për uh, Kot kot jeton. Mos të thonë si në Olta. Hami gosa. Kam tre ide. Jepi, vazhdo. Mund t'i them. Po. Mm. E para që më erdhi në mendje është tryse frutash. Tryse frutash e pasaktë. Kthehemi pas pak Klubi i mëngjesit tani muzikë miq të dashur Kur të, kur të vijmë do të kemi këtu dy zonja mm -hmm. Dhe një zotëri Do të jenë uh, zonjat Stefani Kokola mm -hmm.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 Atëherë ja ku jemi edhe një herë në klubin e mëngjesit, tani është ora 9:17 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë ditë fantastike. Kemi dy uh, zonja këtu në studio, edhe një zotëri i cili do të na ndihmojë me me përkthimin, por uh, bëhet fjalë për diçka që Gocat e kanë për zemër edhe veçanërisht po themi, jo se pa, jo se meshkujt janë për përjashtuar krejtësisht nga kjo. Mm -hmm. Por një klinikë e re që hapet, e cila quhet uh, Art Clinic Medical Beauty, e do të jetë në Tiranë. Ë uh, zonjat Stefania Coppola dhe Giusy Paternostro janë uh, janë bashkë me ne, ë uh, për të na treguar pak për këtë për këtë klinikë të re italiane, nga sa kuptohet edhe nga emrat mm -hmm. e mhm. tyre. Benvenute. Uh, Grazie. Ci raccontate un po' della clinica? della nuova clinica che si apre? Certo, allora Art Clinic nasce proprio per un concetto di innovazione di sia medicina estetica sia di estetica di base che anche medico proprio medicale. Nasce proprio per curare l'estetica, per curare la persona, sia il benessere che mh, mm, proprio il medicale, il mm. settore medicale. Okay. Mm -hmm. Atëherë Art Clinic është një klinikë e cila është përmban shërbime uh, si uh, make-up truk, gjithashtu duke shkuar deri tek uh, mjekësia estetike. Mm -hmm. Pra përfshin të dyja uh, kategoritë. È una cosa che queste sono un po' vanno, vanno insieme, no? Eh, il make-up e anche la Sì, oggigiorno chirurgica. sì, perché oggigiorno la, le, il concetto di estetica è cambiato. Il concetto di estetica oggigiorno, infatti noi in Italia facciamo l'estetica quanto più medicale possibile, mm -hmm. proprio perché l'estetica non è intesa come 20 anni fa l'estetica manicure e pedicure, ma è un mondo proprio a parte mm -hmm. che mhm. si concentra maggiormente su la cura della persona. Ok. Mm -hmm. Intero. Mm -hmm. Atëherë uh, estetika sot ka evoluar, pra nuk mundet dot më të flitet vetëm për uh, truk uh, make-up duke anashkaluar pjesën e shëndetit. Uh, dhe kjo klinikë ka bërë një ndërthurje midis uh, këty këtyre të dyave. Mhm. Mm I kanë të dyja bashkë atje. Mm -hmm. uh, cilat janë shërbimet që ju ofroni në klinikën tuaj? Quali sono delle sì, servizi che... I servizi, come mm-hmm. stavo spiegando come introduzione, sia, sia di estetica base, quindi noi puntiamo ad una clientela sia che vuole fare una semplice manicure mm-hmm. che un servizio di medicina estetica. che una consulenza medica, tipo ha bisogno di un endocrinologo, ha bisogno del dentista, perché in sede è sempre presente un dentista che cura sia i problemi medici, Sia mm, pensa al sorriso, okay. alla cura del sorriso. Ëh, uh, një pyetje që unë kam për për për ju është dhe kjo për shembull, ëh, uh, se dikush mund të vijë në në klinikë dhe dhe mund mos jetë i sigurt se për çfarë ka nevojë. Bëni ju edhe edhe proces të këshillimit se çfarë mund të ishin disa nga mm. shërbimet që që vlen qual qual una persona può venire alla clinica e non è proprio sicuro di di che vuole fare, no? Fate un, come un una eh, avviso, una consulenza. Una consulenza, mm. ovviamente. Anche questo si può fare? Certo, okay. le consulenze sono gratuite mm. ovviamente. Mm. Viene, si fa un colloquio, perché molte volte uno ha anche una piccola imperfezione del viso, perché no, una macchia, una macchia solare, soprattutto adesso con la fine dell'estate, la mm. pelle mm. di noi donne purtroppo si macchia, ma non solo di noi donne, mm. ma anche degli uomini, però in genere siamo sempre noi più Scusate, sì. e quindi perché no? Perché non venire da noi e fare una consulenza in modo tale che può essere consigliato sia a, eh, con un dermatologo, sia con me che mi occupo di medicina estetica per cercare il trattamento giusto. Mm-hmm. Atëherë praktikisht eh, pacienti në momentin eh, që vjen në klinikë, gjithashtu mund të marrë dhe informacione të ndryshme, aq më tepër në këtë periudhë, e cila është mbas eh, pushimeve ku lëkura mund të njolloset nga nga ndriçimi nga ndriçimi solar gjithashtu mund të marrë informacione të ndryshme se si mund të kurohet gjendja aktuale e lëkurës. Okej. Okay. Ëh uh, po lipo 3D. Mm. Çfarë mm. është? ecco, che cos'è la lipo 3D? È una domanda che in tanti mi pongono. Mm. Çfarë mm. është una... lipo 3D? Ja, është një pyetje që ma bëjnë mm -hmm. praktikisht të gjithë. Allora, in sostanza è la soluzione al bisturi, per mm -hmm. semplificare. Atëherë, e thënë shkurt është alternativa e liposuksionit, pra alternativa e kirurgjisë uh, me bisturi. Mm -hmm. Pra ndërhyrjeve uh, të cilat bëhen në sallën në sallat operative. È un apparecchio che praticamente eh, in uno racchiude varie, eh, varie, apparecchiature. Partiamo dalla cavitazione alla radiofrequenza e alla eh, crioterapia. A in modo tale... pajisje e cila uh, eh, në vetvete përmban uh, eh, disa lloje uh, eh, shërbimesh, duke filluar që nga uh, kavitacioni, radiofrekuenca, uh, lipokriolisi, in modo tale che si ha una soluzione al bisturi. Ovviamente l'apparecchio può essere utilizzato sia per il corpo sia per il viso mm. come trattamento anti-age. Uh, okay. Makineria mund të përdoret uh, si për uh, trajtimet e trupit, gjithashtu edhe për uh, fytyrën me metodat e reja anti-age që janë futur në treg. Kjo është një, një teknologji e re, kuptoj që edhe Italia është uh, uh, është avangard me këto me këto gjëra i ka, domethënë e dim këtë fashion italian me edhe me me paraqitjen me këto. Po uh, dua të të pyes, çmimet që janë në klinikën tuaj janë janë çmimet si në Itali apo janë çmimet si në Shqipëri? Ë uh, i prezzi nella, nella clinica sono d'Italia, europei o sono albanesi? Anche questa è una domanda che molti mi pongono e io tengo molto a precisare. I prezzi sono Media del mercato albanese. Edhe kjo është një pyetje që më është bërë shumë herë. Dua të theksoj, dua të vë theksin që në këtë klinikë çmimet do të jenë shqiptare, pavarësisht se aparaturat janë avant, aparatura avangard të, të, të futura rishtazi në treg, Çmimet do të jenë shqiptare. Hm, okay. Diçka tjetër që kanë është që është një aplikim qoftë për burra dhe për gra dhe është laser diod 808. Çfarë është kjo dhe për çfarë shërben? Ah, allora, questo uh, apparecchio, il laser uh, a diode 808, uh, Sata, ma con la luce pulsata, dovevi fare 10, 15, 20 sedute per iniziare a vedere un risultato. Dua të theksoj që me këtë aparaturë uh, arrihet një rezultat në një kohë shumë më të shpejtë, pra pacientit i duhet që të vi uh, më pak pranë klinikës për të arritur një rezultat optimal. Ka ka rezultat mund të bësh rating midis burrash. Ka rezultat me, me shpinën për shkakun, me shpinë burra keni këtu? Patjetër. Ka, okay, mirë. Faleminderit. Garantuar. Okej. Okay. Sì, infatti con bre- pochissime sedute già si iniziano a vedere i risultati. Mm -hmm. Duke folur për për Italinë e për këto produkte të mm -hmm. Giusy Paternò është uh, gjithashtu këtu me ne, uh, zonja e cila uh, mund na tregoj pak se se çfarë uh, çfarë çfarë bëni ju dhe pse jeni ju një kampione shtruar në artin e thonjve, i cili është një sektor që s'mundemi dot ta lëmë, ta anashkalojmë sot e kësaj dite. Sono una master trainer della Cosmo Nails, un'azienda leader nel settore, marchio italiano, quindi con prodotto prettamente italiano. Jam një trajnere e kompanisë Cosmo Nail, një kompani e cila ndodhet tashmë është botërore, e quindi ci occupiamo della formazione di tutte quelle ragazze che vogliono entrare nel mondo della ricostruzione delle unghie, del mm. nail art eh, le seguiamo mm, al livello completo, quindi dal livello base iniziale fino a arrivare a livelli molto avanzati. Con noi hanno la possibilità di crescere tantissimo, l'azienda è l'unica che organizza eh, delle competizioni ne abbiamo una breve a ottobre competizione Atëherë pak me vajzat të cilat ndjekin kurset tona uh, i marrim pra i edukojmë duke filluar që nga stadet e para, duke arritur deri në nivele shumë të larta profesionalizmi. Pra këto janë vajza që që mësojnë se si të të bëjnë thonjtë, pra mm -hmm. të të bëhen artiste pra apo profesioniste të të kujdesit për thonjtë. Për thonjtë. Po, po. shikoj që um, nuk bëhet fjalë vetëm për për kujdes, po Xhusi e ka e ka kjo është më tepër se kujdes, ka edhe e ka kthyer në një art brenda aty, mm. po mund ta pyesësh pak për këtë? Ku mbaron kujdesi, ku fillon arti është. Ëh, la domanda è, uh, visto le, la tua presenza, uh, le tue unghie, uh, ci chiede dove uh, finisce la cura delle proprie unghie e dove inizia l'arte delle unghie. Cioè c'è questo Allora, diciamo che vanno di pari passo. Ovviamente la clientela è diversa, c'è quella clientela che si ferma magari ad un'unghia un po' più naturale, mm più semplice, ma c'è anche quella molto esigente che invece aspira ad avere delle unghie più clientela, artistiche. Che eh, mi cliente të cilat ndalojnë, stopojnë eh, tek natyraliteti në prezencën e vet, pastaj ke edhe kliente të cilat duan të tentojnë diçka më shumë, pra e kthejnë atë në një stil mm. të vetin dhe ato janë klientët të cilat uh, duan të bëjnë diçka, ekzagjerojnë mm -hmm. disi. Mhm. Diçka ndryshe. E per quella, per quello è importante la formazione completa, perché proprio per soddisfare le esigenze di tutti i tipolo, le tipologie delle clienti. Mm -hmm. Për këtë pjesë Është e rëndësishme që vajzat të cilat trajnohen pranë kurseve tona t'i mësojnë të, të gjitha etapat në mënyrë të tillë që të mund të mund të kujdesen për vetëm thjesht ose ose mund ta çojnë aq larg varet nga kërkesa e mhm. klientit. Mm -hmm. E kuptoj. Uh, po janë shumë interesante me të vërtet. E un po sa pa mendon si ai. Ehm un kam një pyetje të fundit e cila është e, e shikoj në fotot që shikojmë të klinikës që ka edhe edhe shumë produkte që që ndodhen atje. Ë uh, qofshin këto produkte kozmetike si kremra e gjëra të kësaj natyre, mm -hmm. po mhm. shikoj që ka edhe Ah, allora ci sono quanti? Ci sono 365 angeli diversi o anche più? più. Ok. Kështu që uh, për, për uh, se këtë e kuptova po. Uh, ideja është që kanë bizhu uh, dhe bizhutë janë të bazuara tek engjëjt dhe për çdo ditë ka mm -hmm. një mhm. engjël dhe mund të jetë edhe interesante dhe e lezetshme që të dish se kush është engjëlli. Engjëllin tënd. Engjëlli yt mbrojtës mm, që që ta kesh uh, një bizhu me atë. Ëm uh, dua t'ju falenderoj. Faleminderit uh, zonjave që të dyja. Grazie di essere venute. Grazie a voi. Faleminderit edhe ty Redi për uh, për përkthimin, doktor. Ë uh, gjithashtu. Ë uh, tani është Dua Lipa që do të vi, është me Hotter Than Hell. Klinika ndodhet tek tek rrugica pranë uh, Xheko Imperial, pranë Tikit siç njihet shumë. Ë uh, këtu në qendër të kryeqytetit dhe quhet Art Clinic Medical Beauty. Dhe tani a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ushqimet që ndërhyjnë në veprimin e ilaçeve, ja cilat duhet të evitoni. Bananet, Ato persona që marrin ilaçe për të ulur presionin e gjakut duhet të evitojnë të konsumojnë banane dhe ushqime të tjera të pasura me potas, sepse do të rrezikoni të keni aritmi kardiake. Për më tepër, bananet përmbajnë tiranin dhe mund të bëjnë jo efikas veprimin e disa antidepresivëve. Spinaqi mund të bëjë joefikas efektet e disa ilaçeve antikoagulues sepse përmban substanca që favorizojnë densitetin e gjakut. Sipas ekspertëve, kush merr ilaçe nuk duhet ta teprojë me konsumimin e spinaqit, por të preferojë një porcion të vogël jo më shumë se dy herë në javë. Lëngu i qitros ka shumë veti të mira, por përmbajtja e tij me vitaminë C dhe potas mund të ndërhyjë në disa enzima intensinale, Kështu që duhet të bëni kujdes nëse merrni ilaçe si statina dhe benzodiazepina. Lëngu i boronicave të kuqe mund të jetë me të vërtetë shumë i shëndetshëm për trajtimin e disa infeksioneve që prekin rrugët urinare, por kjo pije përmban substanca që mund të rrisin efektet e ilaçeve që përdoren për të parandaluar kolesterolin. Drithërat integrale janë të pasura me fibra dhe si pasojë ngadalësojnë procesin e boshatisjes së stomakut. Kjo mund të jetë e rrezikshme sepse mund të bëjë që principet aktive të thithen më shpejt nga organizmi, si për shembull antibiotikët. Kafeja. Kafeina mund të ndërveprojë me ilaçe të ndryshme si për shembull bronkodilatuesit dhe mund të provokojë takikardi dhe nervozizëm. Mund të bëhet e rrezikshme edhe nëse konsumohet bashkë me antibakterialet apo antidepresivët. Alkooli mund të rrisë apo reduktojë efektin e shumë ilaçeve. Në rastin e antistaminikeve shton efektin e gjumit. Nëse merr analgjetikë dhe antipiretikë shton mundësinë për të shkaktuar dëme në mëlçi dhe në gjakderdhje gastrite. Nëse do të konsumohej me bronkodilatuesit do të provokonte të vjella, dhimbje koke dhe irritim. Nëse do të konsumohej me antimikotikët duhet të tregoheni të kujdesshëm sepse mund të shtojë rrahjet e zemrës. Brokoli janë të pasur me vitaminë K dhe nuk duhen konsumuar nëse merrni antagonistë të vitaminës K apo antikoagulues sepse ilaçet mund të bëhen jo efikase. Hudhra ka shumë veti të mira, por kush merr antikoagulues duhet t'i kushtojë vëmendje konsumit të saj, sepse ky ushqim nëse konsumohet në doza të tepruara mund të shtojë rrezikun e gjakderdhjes. Mielli i sojës mund të ndërveprojë me ilaçe që merren për të rregulluar aktivitetin e tiroideve. Qumështi. Nuk duhet të konsumoni qumësht dhe derivatet e tij nëse merrni ilaçe antibakteriale. E njëjta gjë vlen edhe për frutat. This is Club FM 100.4. Somebody Else nga 1975 Ishte kënga që sapo dëgjuam tani në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim që të gjithve Mirëmëngjes Dhe ju urojmë një mëngjes Të këndshëm, po. Shpresojmë të jeni duke ia kaluar shumë mirë në makinat tuaja, kudo që të keni ngecur në trafik. Po kjo ishte kjo ishte e tmerrshme pra. Oh, që filloi një erë e tërbuar. Wow. S'ka gjë, Jeri, se largon smogun. Po ka nisur punimet në sheshin Skënderbej pra. Mhm. Edhe kjo do të jetë uh, Po dhe fytyra e re e Tiranës. Tani, siç po thoshim edhe më parë, është për momentin është vetëm një devijim. Që do thotë se mund të përdorej ajo shprehja, s'keni parë gjë akoma. Po, po. Në një farë, në një farë mënyre. Sepse është vetëm një devijim, miq të dashur që të nxjerr jo nga drejt për drejt sheshit Skënderbej para kolonave të Pallatit të Kulturës, mm -hmm. siç mhm. njihej. Por do i bini vërdallë nga pas dhe nga pas parkut. Tam. që ndodhet mbas Pallatit të Kulturës. Mm -hmm. Do vinim uh, pra te nëntëkatëshet, do të kalohet nga nëntëkatëshet dhe pastaj të kthehet prap edhe një herë tjetër drejt sheshit Skënderbej që të marrë bulevardin Zogu i Parë uh, mm. duke kaluar mbas jo, Hotel Tiranës. Ka jo, mbas Hotel Tiranës. Edhe aty është mbas Hotel Tiranës. Mbas Hotel Tiranës dhe pastaj mund të nisesh për te Zogu i Parë. E, e bie më gjatë. Po i bie që ne nuk do kalojmë më tek sheshi. Ëh? Hm? Është më ngushtë. Po nuk kalova. Te shpia ime Te shpia e Jerit ah. Po mos e jep shpinë e Jerit Jetojmë në Tiranë. Ke televizor të gjë aty. S'ka gjë. Më mund të më ndjekin pas emisionit të tjerë. Ej. Unë jam këmbësore, pra, dhe nuk jam e dukshme ku do të shkoj. Kemi një libër të ri miq të dashur për të cilin duam uh, mm. duam të flasim. Ë, uh, kjo është nga Julian Barnes, emri i njohur, dhe ky libër është një bestseller ndërkombëtar. Ne kemi 5 kopje. Ka fituar Man Booker Prize dhe quhet Enigma e një fundi. Ëh, mm -hmm. uh, njerëzit tek shtëpia botuese Pegi gjithmonë bujarë me ne. Na kanë sjellë kopje për t'jua dhuruar ju. Përkthyesi është uh, Ilir Baçi. Mhm. Mm Disa herë ka qenë prezent këtu në emisionin tonë edhe mm -hmm. një mik i yni. Ai përkthyes shumë i mirë. Është një novelë uh, Në këtë novelë thotë lexuesit ndjekin Tony Websterin, një burrë në moshë të mesme teksa përballet me të kaluarën e tij. Dy miq të rinisë bëhen sërish të pranishëm në jetën e tij. Njëri që nga përtej varrit dhe tjetra më se e gjallë. Një trashëgimi e mistershme që e shtyn gradualisht të rivlerësojë natyrën dhe vendin e tij në këtë mm. botë. Kështu që është Është një lexim me vlerë. Libri sapo ka dalë nga shtypi, 800 lekë dhe në çdo librari, por ju keni kopje falas duke dëgjuar klubin e mëngjesit. Kështu që unë them, le të bëjmë një pyetje tani dhe menjëherë pas kësaj japim një kopje të Enigma e një fundi romani i sapobotuar nga Julian Barnes. Mhm. Mm Pim, pim, pim, pim, pim. Ka patur një debat të vogël në internet në lidhje me tortën. Mm. Që i është bërë një fëmije të vogël. Tam. Të një personazhi të njohur. Mhm. Mm Edhe po diskutohet. Ku e ëma duhet të mbrojë ë uh, në një farë forme edhe edhe fëmijën në këtë rast. Duke thënë që nuk kemi qenë ne që ia kemi bërë, ka qenë një shaka e miqve. Dhe por gjërat kanë dalë jashtë jashtë kontrollit. Jashtë kontrollit edhe jashtë kontekstit, thotë thotë ajo. Tani fëmija iu fut si pishin torta sa po si ishte ide. Dy jashtë fëmija. Për kë për kë personazh bëhet fjalë që ka dalë tani në mbrojtje të tortës së të bijës. Për njëvjetorin. Po shiko, oh, nejse. Se thonë që nuk nuk lejohet torta. Nuk lejohet torta. Si nuk lejohet torta? Të ëmblat në përgjithësi nuk bëjnë mirë. Do të gjejmë krip. Po, është vërtet. Lori e ka lënë shumë dhe ka rënë në peshë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. E kanë gjetë stur Por prap nuk e keni thënë nga kush është. E pabesueshme miq të dashur, por uh, Dori, Dori. Ka gjetur po. Dori është vajzë apo është djalë? Ai nuk e di le të na thotë. Atëherë Dori, vajzë apo djalë, me ça i mbaron numri? Au më humbi. Oh, Dori na humbe. Oh falë, nuk ka fituar më. Është 709 709. Pasi ka dërguar Ska nga të shkojnë. Ehm, um, atëherë këta janë tingujt. Dhe Dori. Dori ka arritur që ka gjetur se titulli i këngës që ne kërkojmë është Gorilla. Bravo Bruno Mars. Është Gorilla nga Bruno Mars, miq të dashur. Që do të jetë kënga e fundit. Po, do të jetë kënga e fundit për sot, por kjo që dëgjuat, tingujt që dëgjuat deri tani janë tingujt E një gorille. Ajo do të thotë diçka, do të thotë po, po. diçka, duket. Do të thotë diçka. Na e përkthe pak Olta. Atëherë Dori, Dori sa fiton? Ka shumë kohë dal ti nuk e zbërthej dot. Fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti. Dori të lumtë, ti ke zgjidhur sot titullin e kriptuar në klubin e mëngjesit Gorilla nga Bruno Mars. Të lumtë. Është kënga që do të dëgjojmë tani, Orgesa Zaimi po vjen miq të dashur me Music Box vetëm pas pak, por më parë do të jenë lajmet me Jonën. Dhe kopjen e parë të librit e fiton uh, Erilda. Erilda, ka thënë Elisa Spiropali fiton kopjen e librit Enigma e një fundi. I lumtë. Ikëm tani. Gorilla nga Bruno Mars. Ciao. Kalofshi bukur.